klatca neusken galun dengan cerita ciung Winaka jilid ka Seangat Agung para Lu para nudah panjang apa ngampuan tim petapan gunung Pa ngaen nanya tenatu yungngkapnega petapan passeban pancani ti kali ganekeddebu kelur sasarean Sare na menang tu 7 poe tuju peting tujupaten tutu wendu kapan tanggal bulan telilir tenyarigi. tinggal nyatana pin nutri garwa nagaluh nyata anuur garwa nagallu nyata garwa spagan Ker nga lapunan sarete nyatanadina buruan petapan nanging sah hanu ningali tinnu te bisa menyawang nyawang kinu angga. jabinya tan atau ya jenangan anak kaipan ditate petapan gunung apadahh eta kaipan diatenya tanah kali gani ngapin nutri nu ke ngalakonan sasarian Bal ganepok ngaka kaipan di tangan di kan lilis manis lele ke di Alona pangan di kan bokok boko Mas pin nutriu dipangernyap Tilas garwakulanya tanah ia kaipan di Tatip petapan Gunung Pada Ainanya tanah Arro kaya atur malakat dingin pinasti Anyar pinangi Aina sampeyan ulat tarima payah tarima wayah ye Kaipan dita bakal milun nyurup nga baju. Y Candit nya tanakai Pandi tak bakal millung ngaraga Sukma dinaragapangngkaweekpangwakan Sampeyan Grelis Dewi Pangernya Etta kai Pandit Ta petapan Gunung apat Bali gane ngawatak pengawasa ngawatakpangga adat Watunya tanah bus Suda Tering madu remmbeing ke Suma gandi Sukma kandangge Dewa. baligane ngalengi tanpa lebih hilang tanpa karena nyerorot nyata tanah lir iman lir ibarat manuk dadali saumpamana atau iya nyata nangadung kapan kapetapan panseban pancan itu karena patempatan anaknya tanah nutri nugelis jadi pangernya nya tanak Kaipan di tabaran dugap nanya tanah tuetaka Petapan deknya tanah petapan pancaiti Ad yenya tanak kali gan jebluslum mebetkan naraga pengawakan anak api nutritri Minlu nyurup nga baju millu ngaraga Sukmanya lindung di nassapeting kulit calluaran daging. ku caluaen daging dinaraga pengawakan rappi nutriri Dewi Panrenyapita kai pan ditas Saparantos Nambi lu Nnyuruk nga baju Saparantos nambi Luaraga Sukmadina Salbatting kulit caluaen daging Urrang juang pindal Lapan atau Ayena orang juang nyatur kenyatalapin nutritri nukerng ngalakonan sare. terdeh bipang lenyep tenker ngalamkonan sare menangtu Jojopetinjupang keju dupan tanggal bulantelilite nyaring ngayye nate kali ganekullisi letti kejat sore yang burial hudang Ari udang nate tapi nutriri ngejerit Maratan langit mociak Marang jaga tapi lu wajah para tang jaga tekali jane duh, teng yara gawakinya tanah du Tuhara tebiari geni yara wakin ngalakonan sare tibrana tekira-kira duh Geni yara gawakinya tanah ayuna ker ngalakonan sare te parang saya nunga geblak dada Parang saya nunga geblak dada nah aku naon nah ya naon gening cara tebiari teman jeraga wakin gening model ke temennya tanah karaos nadu tentu ingat tentu ingat tentu Iraga waking gening tas ngalakonan sare teh na asara raosan teh na sabara rentan tekira kira-kira Iraga waking gening na atuh barang enteng teh ningali nyata na tarang bulinya karena buah dada geing raga waking temlar Nningali karena sampeyan bara nyatatu yye penara raga waking oke kaning nganya nyatarakin lamikin agengkin lamikin ageng mungkin lami mikin ageng Okker maukermkin lamimkin ageng Karaos na kalur nga sur nga kalau raga wakingpun ra tulung bantu Sunan Ambu Tulaksanya Sunan Ramadu Kabina bina temen ya raga Kabin kabina bina Eta Dewi Pangrenyap nyata nari tengah jerit maratang langit ngociak maratang jagat Kali gane nyata naras ingat karena purwa daksina Purwa kawitan Cina kawakasanan nyar juluk puni punika tanah atu yen sumelukanu jadi kawan jenangan nama malengser tembalan nana nyatana eta pinutri cumelukanu jadi pandakawan tema malengser sampaian sampean lengser pomarong pomakadieu sampean iragawa kincung melukas sampean lengser barang copan yang sekarang saku lancar tes sumang nunggu gusti ratu mangga ieu mah saya ser kula beng tek teukeun ti koro-korokeun koro cukup genteng belokeun nya tanah atuna tan diapunten itu semua sumangka iya mama maleng saya kula itu aduh mama maleng ser diampura pisan sampean mama lengser kuraga waking calik mama lengser calik nyataita jenengan anakngsar para calita kali-ma kan numpak Gusti oh, mama lengser kulang gitu pada aya pi na gitu Aduhnya mama lengser kelanna eh, mama lengser ragawa waking teduh, aro kaya turbala kama maleser pangna cumulu kama maleser Iragawa iya, waking tadi pikir-pikir sang saya kapikir dirasa-rasa sang saya sama sama lengser dutas ngalakonan sare tibrana teh kira-kira menang na tujuh poe tujuh peting mama lengser Gening iragawa iya, waking udang teduh, gening kia teman rara mama lengser ningnja raga Waking ningali tabu liyarah dada melar jengde Benaran raga Waking mungkin la mi bikin agengnya mama Malaysiar na kunaon ku naon kunaon Du kan guststi Ratu gitu Ma Malaysia mandat Wa ngaku mau Ma Malaysiar terang gitu Ma lengser ulaki itu mama lengser sampeyan Masana Janbarjeng Panda kawan sana Janbarjeng panda kawan mama lengser sampeyan teduh parantos logookkpat genteng kadek sugan mama lengser uningat raga Waking tas ngalakonan saet Tibrana ter kira-kira menang 77 petingket7 kedalapan tanggal bulan bak Wa udang modelnya tanos nama Malaysia si Ratu Ama Malaysia Madat wanttunya tenun non panda kawan ngaran Tapi upamana jana Gusti Ratu maros kama malengser. Lamun kitunya kaya nana tanah Gusti Ratu tas ngalakonan sare menangna tujuh poe tujuh ting tujuh pakun tujuh wendu kada delapan tanggal bulan. Telilir tenyaring nanya tanah lilir jaring teh kitu kayana eta mah mual salah deh cek mama lengser mah tapi punten kitu ge eta mah keur ngalakonan ka kulen kitu adunya mama lengser kakandungan teh maksud aku mah hanya mama lengser isu ngomong kulan itu teh nuju gandung kulan gitu dek eta rek eh, kadu tuang pinutra kulan gitu duh mama lengser anu leres isu ngomong itu mah pengalaman mama lengser kulan gitu adunya mama lengser lamun leres raga wakin ke ngalakonan ka kandungan duh mata mereka pendayana apan tuang jenang gusti dalam ayeuna teh keur daya di nagara saur naker tumindak kasawar manik lokanya tanah nambut ranjang kencana serta kembang cempaka mulia kanggo tuang pilutrananya tanah Raden yang banget nu aya di karaton kitu kaulanunya nu nya ini inya di masalah eta mah jadi masalah gitu kitu jadi masalah tuh terjadi halangan Gusti Ratunya tan lamunlaras ke nga lakonan kekandungan akun ah, bye kon bye sanajan Gusti Ratu Ayo nanyatana tuh aya di negara Mamalencer menyatanan menjadi panda kawan mamalencer nya tana entombrook adalah di Las sanajan Dogi Kapati mangggaCT nga bela salirira paduka Gusti itulah cangcaya mama leng urungku mau bulan nyata jadi panakaman di negara lainsa tahun dua tahun mamang bagjatin menan mama leng mamang lamularaga Waker ngalakkon angka kandungan Ma Malaysia ttaririmapayataririmaawayyakuraga Wakingrek di peripatirek di Tota gawe yang Ma Malaysia Jo Ma Malaysia gera Luumaku braral Ma geralummpamarongpoma Malaysia gera dungkapan sitete Kakaraton sebabbar sitete Mas ngalakonan kakandungan tas ngalakonan nga lahir ke Mapang nakenkasitetekannyatanaka kar Tompang naruskentekkumaha itu kaos narin duker ngalakonan ka kandungan Ka hijji kuma karoos nadu ke ngalakonan ke kandunganlan kan dua etasi tete tiana nga lahir ke nganggon na dukun di ngangnda paraji mananya mama le pang naroske maka tali tim mamangraga wakin tenya tanah lambkonanngka kanungan Hoong T lan teh ayo Hoyong sadukun rejeng Hoyong saparaji barang Suangga Sumangga Gustitum mama mual bad Jua Malaysia gerapang naroskeun poma rongpoma karoos nare nuker ngalaku angka kandungan gitu uka oh, Ulan mama lengser kasih tete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 ma guru dag datang Guru dag datang lah iya lengser undur dati petapan paseban panca di titina tempat panganginan nanu gelis Dewi Pangrenya nyatana tuh ya bakal kapan ka karaton kana karaton jenenganana Dewi naga ningrum gak nyatana garwana harus sepi Oleng serta kadigane cumuluk tenu jauh labang bangkinu anggang amit ratu Amit ya mama lengser bakal mintanya mamen tangan jangkulan gitu Paling gane coba res coba dengetes karasanya tanah kuno gelis Dewi naga karraga Waking kadungkapan pe sampeian molenggal nuangken molenggal ngaletken karokaro katol gara-garagaragarawa garetteknya tungtung letasireberems kaita tapanken serangannya mamaenngser waang tu sampenya Malaysiaraya naon sampeyan geding jauhut lebutgang laran jauh juga ngang maran Ma Malaysia Waduh Suman ga buststitu mangga mangga Ma Malaysiar kaulan untuk paynya nggak kencempapangktiunjuk dan padukalima Malaysia kan nggak kirang tata kirang titi songonglongong agung cukup lukashamanki ditarima pisan mama lengser semapa bakti sampean ayah naon mama lengser tak kau kaulan unggul si ratu saplekara dua plekara tilu plekara saplekara mama lengser mangpan atau rojok dan perharapan adat wantu nyatana mama lengser nuker ngalakonan urung lah jadi nyata nyatana mama lengser teh hoyong patepung lawu hoyong pamprok jongo nah kedua plekara nak iya nyatana mama lengser teh diutus nya tanah kugusiratu anu anemjenngan nunyanya sampe mama le sernya terpang edung Ka dipi warang narosken Ka Gustitu sebabnya tanah Gustitu sauurnya tanah tas ngalakonan nga lahir na tas ngalakonan ke kandungan tas kakonan nga lair ke jadi aye Dewipang menyep garwana Galuh anu nungnya tanah ngalakonan ka kandungan cena sauna itu jadi A napang nama Malaysia datang dipi barng naros kegustu umanya tanah karoos nanu ke ngalakkonan ka kandungan tak itu cena saunate Kaji langkah dua mama Malaysianya tanah bakal naros kenya tak ke waktu nah ngalakonan ngalahir ke Gusti Ratu nganggo na dukun di nganggo paraji mana tak itu kalau jadilah musa pa nga lahir gente sauurna hayo Hoyong sa dukun rejeng Hoong sa paraji barang ceak itu Aduhnya mama lengseruh mama lengser jadi sinji teh ayeuna keur ngalakonan ka kandungannya mama Lesa. Isu mohon sahurna nama gitu, gitu. Duh, ari sinji teh kumaha? Geding nyata nalir ibarat budak bolon, lir ibarat nyata budak rodek hulu. Lamun laras teh mah keur ngalakonan ka kandungan gening kudu tumanya karagawaki. Ya mama Malaysia serius. nuker ngalakonan kakanunganngan terus terang baik di ngageri Di ati La beki kar diraga Marga lu jadi lantaran sama maleenng serkil nuker ngalakonan kakandungan Mayo sana janya tanah par kumamual benang digambarkanku carita sana jana enarna bas hasil direkaku para bujangganya maal bisa ngagabar kedsiatan nuker ngalakonan kakadunganacakk Ma lengcer mana ta masin kawas budak kronik hulu Ulah kawas budak bolong nuker ngalakonan kakandunga muaaya bedana muaaya beda gitu kaulan uang nyata mama lecer ne hari masalah ngalahirkan males raga wakintas ngalakonan ngalahirkan Tu tuang pinuraraga wakin jenengaan nara denari yang banget Ari Sals nambahraga Wakil Mandar berwaktu na nga lairken tehye mamajar boro-borononeang dukun boro-boroone yang paraji naon sabab nasa plekara suruh di tahun Nana K2 plekara na Ma ser yang dukun telah mendatang kudu disadiaan lambun balik kudu dizinjian manaraga baking mereka lakonan ka lahir kenteten yang dukun ten yang paraji ndung peranaan aku ba persanan akundung lahirku ba lahir gitugendung batinku ba batin takak Ma lengcer gera wartos dan kasihj kan tuh Wahuhsti tuh ke mama lengcer ada tuan ke ngalakonan urungku maumula etanya tanang ada degeng kencar yosan Gustirat tuannya tanah anu seppu kuma Malaysia arokaya turbalaka dibiting henteu di dipincuk teka bungkus di kantongan morojol bae mangkai tacarosan model kitu ya nana model kitu ya nana Mama Malaysia terus terang bain nari, jadi jalma buta hirup Iya mah pun tan Mama lengser lain cena mapatahan ngojai kameri. Lain meri mapatan ngapakah hayam tak itu? Iya mah saumpamana iya mah sumun pemasukan gitu tapi Mama lengser kulan gitu. Sebab Mama lengser narima jadi jalma buta hirup nyata narima Mama lengser jalma bodoh. Cariosan model gitu rara nama model gitu rara gayanana aja nama lebih ada Gusti Ratu nyata nanu semoga ah, saya bakal kamaru nongora ah. tuh naon sababnya lamun Gusti Ratu anu sepuh sampai kalakonan bakal kamaru nongora ah, katingali ku balak kurawa katingali ku sana kaula sanagara nyatana waduh cena itu Gusti Ratu cena nu sepuh kuat kalakon kaseba kamaru nongora tuh gitu Hai cek balakoraawatnya cekbal la channel Waduh cek aus ce gitu cekk bagja tein ce gitu jadi anu meangngka Bagjaan lain mama lenscer lain wisiratnya tangan wa jeang Dewi Panrenya lain cena kabagan ke mama sebab nu bakal menangkap bagian anu meangangkan hadan anu menangkap sayyan Iwangu ist seuh tak itu cek balakorawatnya cekba kauula gitu tadi negara Abanggarwanaraja anu kalau toge kuat kasih baku ngo tak itu karena sekaliah bobok sap kaca jadi bala jadi se lebak tak itu be nya tanah mama lenser Ain Nasa sauran minnya tanah rejeng Pinuri nugelis Dewi Naganing Dewi Naganing rumbarangkadangdanggu cari sama mamanger kebiaara apan Waasta bunga Gunung Amaarwa tanah Marganu jadi lanaranya tanah atuh Yrek mobok mangi goro wong erek mencasnya tanah manggis cuka. Dewin Nagaing menu kali gener uku papasungan ceke keknuesian rengkenek igeligelanos bunga merwatata bungagunungan merwa tannya tanah barangkadangmu cari osan mama lengir dan Dewi naga Du mamanglah gitunya Carna Bagja nutaya papana Bagja Raraga Waaangnger mama lengsir nanya tanraga baking lamun gitunya caraana atau Sumaanggarek se bakka maru no ornya tanakan nugalis Depangnya tak gitu meka tinggaliku balakora tinggaliku bala kaula papa dan gitu eh cekma Malaysia masuk gitu Aduhnya mama leng sumanggara kawaki mual padepa mama lengser mual padeba sumanggara kawaki ngerek ngalakonan sebakan marunungara Tapi pada pada rek sebatnya tanah tuang pinun terara gawaking teh mama lengser ula tarima paya tarima waya geranto sandi nagara Berapa ngasuhkan tuang pinun terara jenangan anak Raden yang banget itu kawaknya tanah tangan anakdenari yang banget mana maupomarongpoma kalanmarongpoma Grapangjak Ganya tan mamacersparantos dan nyata Lapungan di kali nyata Malaysia tuh winnagan Naganing rumayuna gancang na carita gancang udah carita kenana rek ngalakonan sebanya tanah gak jadi maru kali tanya tanah. pin mutri tanah nu gelis dewi nagan ing bakal siapa kamaruna nu ngora teh senyatana ngawatak pangawasa ngawatak pangabisa tembalan anak dewi nagan Dewi Pangrenyap Geradagoan Yesi ya teteh geradagoan Bakal ke sampeannya Inji Dewi Pangrenyap gawa bintenya tanah benduka Sunsala katari madu Antosan kaulanun saja bakal ngalakonan nanti nyatana bakal Eta nyatana Dewi Naganingru Pada padanya tanah tungkap karena patah-patah nu gelis Dewi Pangrenya Dewi Naganing rumari tanah kali ganelar yang nate angkat angga ngalumayang angkat gendek gedok dayu lalaki madi kolong langit lalana madi kolong jagat ngudak ngudak takabuana takabuana nyat Dewi Naganung bakal ngalakonan seba kamaruna Noora tapi pada pada sebaha eh, tapipi nutririta nyatanan ngawatakpangawasan ngawatakpangga bisa nyatanan wayedinagua karbana lantara nabukpuku nyatanan tuga Yegarwana Ratundaku Yegarwana raja nyatanana rekalakonanjennan seba kamarunare kan nulis Dewi pengreje jenengan an Tan mukulis debi nagani urung teh pada pada rek sebate kunten dun batan peuyeung Kana tenan batan peyem tenan di andalem siam tuang tunda di anjuang siang Tunda caturan udingin cari tanu bihela tinggal lumana pipir labu jalan alam batang aima Ami cece yeah. ayam beremnya go hayang jalan Mandantos sap para bapak para ibu para saderek sadaya ja kurangrang juang tunda Dina carita si Wara Atku mag tupat tunkun banggu jubar China Suma ga urang antos kanggo eh, salahjangnate ya Suma ga orangrangngantos sekedap Suman lanjutan Dina carita ciung Winara epi episodega di Panjang apa ngampura ampura sapa panjang Gaur mucacan mungkung carita mucan laksana mucan laksana Iya jenengan anak nugelis Dewi Naganing rumnyatan atu yang ngaraos bunga amarwata suta bunga gunung amarwatana barangdangunnya tanah caryosan lalu jadi panda kawan mama leng serrup pan Dewin naganrum yang ngaga duan emutan arek mentas manggis suka ngek mobok mangi gorook emutan nana bawa-buwa ia jalan kapakjanya tanah gerdiri Na at hayang mulangken kan nyari kap tanah kamu jadi maruna lugelis David Panun heta tembalan Jawin Naganing rum kali ganenya tanangan dikadina selebeting ati tembalan Dewi Naganing rum bembe dede namunmun ditnya carana Nuhun Ma lens share Nuhun ayennya tan nga buka kenia tan pikiran raga Waki Nuhun mama lensunta Dewin Naganing rum mangsan na Tatuye kaliganepokksasauranuh Mang share tarima payah tarima waya raga Waking arerek seba kamar u raga Wakinganuora Dewi pengernyap jenengan anak-mana sampeyan pomarong poma gerak calik di Yekaratong Kaji geraaknya ngaja gayyekaraton kan keduaduh sebab itu tuang pinutraraga Waking Radentar yang banget perlu dianggap cak Ma lengser gula tarima payah tarima waya mamangser Aduhmaun Gusti Suma mama belum tanya tanah Dewi naganing grup Ana bakal unur Tina beting ke bakalngejujukgnya tana kamarunaanwara jengan Ana Dewi panerjap nu ayah di petapan Paseban pancani ti jenangan ada De Namundur Na nasal pettingkaraton Kaligan nutriang Barpat Nabi nutri miang ngakak ngeedde pan ed day